badru tavhid studiyasi taqdim etadi shaddod ibn avs roziyallohu anhu 500 ta otliqda tushgan g'animatlar bilan Madinaga, Madinai Munawvaraga yaqinlashib keldilar. Va musulmonlar mushriklarning mollarini ko'rgandan keyin ular ovozlarini baland qilib Alloh subhanahu va taologa takbir aytdilar va tahlil aytdilar. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb baland aytdilar. Hattoki mana bu sadolar Madinai Munawvarani tutib ketdi, takbir sadolari. Va so'ngra ular Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga mana buni xabarini olib bordilar Shaddod ibn Avsni kelganligini. Bu kishi bundan ko'p xursand bo'ldilarda darhol Alloh subhanahu va taologa sajda qildilar va ularni kutib olgan chiqdilar. So'ngra ularni kutib olganlardan keyin bu kishi Makkalilarga, Makkali musulmonlarga ham xat yozishlikka qaror qildilar va ularga darhol xat yozdilarda uni Abdullah ibn Huzofa bilan Makka ahliga jo'natib yubordilar. Xat bu yerda hatto ham keltiryapti muallif, hatto mana shunday bitilgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu shunday yozgan edi. Bismillahirrahmanirrahim min Abi Bakrin ila ahli Makka va sairil mu'minin. Ya'ni o'zbekchasini aytib مهربان Alloh mehribon, rahimli Allohning nomi bilan. Abu Bakr, ya'ni men Abu Bakrdan Makka ahli va boshqa mu'minlarga Albatta men Abu Bakr Allohdan o'zga iloh yo'q bo'lgan, yagona ma'bud bo'lgan, bir haq ma'bud bo'lgan Allohga hamd va sano aytaman va uning payg'ambari Muhammad alayhisolamga salovat aytaman.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 Mana bu narsa sizlar uchun yaxshilikdir agar bilsalaring degan oyatni yozdilar. Va mana bu oyatda ey Makka ahli bilinglar, sizlar deyapti, mana bu oyatlarga haqliroq Chunki deyapti, tavhid sizlar yurtingizdan chiqqan. Muhammad al-Islom sizlar yurtingizdan chiqqan. Islom sizlar yurtingizdan ravnaq topgan. Shunday ekan, sizlar mana bu oyatlarga ijobat qilishlikka sizlar haqliroqsizlar. Va bilinglarki, kimda kim Alloh yo'lida jihad qilib, Alloh diniga yordam bersa, u o'zi uchun jihad qilibdi. Alloh uni xizmatidan behojatdir. Kimda kim endi o'zini, jonini, molini Allohdan baxillik qiladigan bo'lsa, u o'zi uchun baxillik qilibdi. Alloh uni jonidan ham, molidan ham behojatdir. Alloh subhanahu va taolo behojat bo'lgan, maqtovga sazovor bo'lgan zotdir. Ey mu'minlar, u jannatga shoshinglar. U jannatiki ansorlarga, muhojirlarga Alloh taolo tayyorlab qo'ygan jannatga shoshinglar. Deb mana shunday xatlarda yozdilarda va mana bu xatni Abdulloh ibn Huzofa roziyallohu anhu dan jo'natib yubordilar. Abdulloh ibn Huzofa tezda harakatini ko'rdilarda, Makkaga qarab yo'lga chiqdilar va bu kishi Makkaga yetib kelganlaridan keyin Makkadagi musulmonlarga hayqirdilar. "Ey musulmonlar, hammanglar yig'ilinglar" dedilarda va ularga mana bu Abu Bakr roziyallohu anhu jihodiy chaqirig'ini yetkazdilar va ularni sayyidlariga xatlarda berdilar. Va <clears throat> Makkadagi mashhur mana rijollardan bo'lgan, jangari insonlardan bo'lgan Ikrima ibn Abu Jahl, Xoris ibn Hisom, Sahl ibn Amrlar mana bu gapni eshitgandan keyin ular o'zlarini to'xtatib tura olmadilar. Ular shijoatlari qo'zg'adilarda, so'ngra ulardan birinchi bo'lib Ikrima roziyallohu anhu shunday dedi: "Ey birodarlar, qachongacha bu yerda oyoq uzatib cho'zib yotamiz?" dedilar. Qachongacha biz bu yerda o'tiramiz? U yerda Amirul Mu'minin Shomga dedi jo'natib yubordi. Hattoki birinchilardan qilib turib mana boy Yazid ibn Abu Sufyan robiyalar jo'natibdi. Biz mana bu yerda bexabar qolib ketibmiz-ku. Biz ham tezda otlaninglar, tezda boraylik. Bizni ham jo'natsinki Abu Bakr roziyallohu anhularning orqalaridan biz ham mana bu ajralarga yetib qolaylik dedilarda, bu kishi Ikrima roziyallohu anhu darhol tayyorgarligini ko'rdilar. Va so'ngra mana bu tashviqotlardan keyin, targ'ibotlardan keyin 500 ta otliq Makka dan chiqib ketdi. 500 soatlik darhol e, Madinai Munawvaraga yo'l oldilar va Toyifga ham xat jo'natgan edi. Toyifdan ham 400 ta kishi yo'lga chiqdi. Bularda hammalari Madinaga, Madinai Munawvaraga yetib bordilar. So'ngra mana bu Ikrima va Sahl ibn Amir va Hisham ibn Horis roziyallohu anhumlar. Bular Abu Bakr Siddiqni oldiga keldida va ularga aytdilarki: "Ey Amirul Mu'minin, Guvoh bo'lingki, biz Alloh subhanahu va taolaning yo'lida jonlarimizni tikib qo'ydik. Bizlar jangdan hargiz qaytmaymiz dedilar. Abu Bakr roziyallohu ularga duo xayr qildilar. Ey Allohim, bular orzu qilgan narsalarda eng afzalligi bo'lardi, yetkazgin dedilar. Va mana bu bular bilan suhbat o'tkazib turganlarida Toifliklar ham kelgan edi. Toifliklardan Sa'd ibn Xolid keldida, Abu Bakr roziyallohu oldiga keldida, u kishi ham aytdiki, "Yo Amirul Mu'minin" dedi, bu kishi ajib kishi edi deyapti bu yerda muallif. Ham qomondan chavandoz bo'lgan ekan. Bu odam ham Sa'd ibn Sa'd ibn Xolid, lekin bu Xolid ibn Valid o'g'li emas bu kishi. Bu, bu toifliklardan keldi bu kishi. Sa'd ibn Xolid aytdiki, yo Amirul Mu'minin, mana oldingi janglarda ba'zi bir qo'shinlaringizga meni dadamni qomondan qilmoqchi edingiz", deyapti. Butun hamma harbiy qo'shinni ustidan emas, balki ba'zi bir qo'shinlarni ustidan siz qo'mondan qilmoqchi edingiz dedi, lekin ba'zi bir insonlar dadam haqida ba'zi bir gaplarni gapirdi, siz ishdan oldingiz deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham, dadam o'zini jonini Alloh yo'liga tikkan itoatingizda bor dadam dedi. Tayyor jangga dedilar. Va endi mana bugun men keldimki, meni ham siz deyapti, shijoatlarimni, harbiy san'atlarimni bilasiz deyapti. Meni dedi, shu bir bitta qo'shningizga, mana shu qo'shinga Toifliklardan kelgan mana shu qo'shin va yana unga qo'shib, yana har birlarini qo'shib-qo'shib bir qancha katibalarga qo'shinlarga Abu Bakr roziyallohu bo'lgan edilar. Mana shu bitta qo'shinga meni yetakchi qo'mondon qilsiz dedilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu uni va yana bu kishi aytdilarki, Amirul Mu'minin xavotir olmang deyapti. Allohga qasamki, Alloh meni qo'rqoq holatda ko'rmaydi deyapti. va Alloh meni jangdan ojiz bo'lgan holatda ko'rmaydi, deyapti. Meni shijoatli holatda Robbim ko'radi, deyapti. Shuning uchun menga mana shu bitta qo'shinni bersiz, meni qo'mondan qilsiz dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu unga bayroq berdilar. Ana shu bitta qo'shinga amir qildilar. So'ngra unga 2000 ta arablarni bergan ekan. 2000 ta askarni ustidan amir qilgan ekan bu kishini. Sa'id ibn Xolidni. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Abu Bakr roziyallohu anhu huzuriga keldilar va aytdilarki, Abu Bakr roziyallohu anhuga siz dedi bundan ko'ra loyiqroq inson bor bo'lib turib bunga berdingiz dedi. Va bu hozir siz sizga aytdi-ku bu dedi. Dadam haqida ba'zi bir insonlar ba'zi gapni gapirgandan keyin siz ishni olgansiz deganda Alloh qasamki meni nazar tutdi dedi. Dadasi haqida men gapirganligimni siz bilasiz dedi. Ya'ni demak Umar ibn Hattob roziyallohu anhu uni dadasini ishni olishligida qo'li bo'lgan. Lekin bu yerda nima uchun olganligi keltirilmagan mana bu yerda. Va yana dedi, siz unga bayroqni berayotgan vaqtingizda u aytdiki, meni xohlamaydigan insonlar bo'lishiga qaramasdan menga Abu Bakr berdi bayroq dedi. Mana shu gap bilan men nazar tutib dedi. Deganda Abu Bakr roziyallohu anhu mana bu gap og'ir botdi. Ya'ni bu kishi o'ylanib qoldi. Bu tarafdan bu ham yetuk bir qo'mondon, chavandoz va shijoatlik, bu tarafda Umar ibn Hattob bunga rozi bo'lmayapti. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu o'ylanib qoldilar-da, Oyisha roziyallohu anha huzuriga, Ummul mu'mininni huzurlariga keldilar. maslahat olgani kelyaptilar. Voy qizim dedi, shunaqa holat bo'lyapti, voqealikni aytib berdilar. Oysha onamiz aytdilarki, "Ey otajon, siz bilasizki, Umar islom diniga qanchalik yordam berishligini, u Robbul alaminni diniga yordam berishni xohlaydi va uni qalbida musulmonlarga nisbatan unaqa bir adovat yo'q, deyapti. U biror bir narsani aytsa ham, u Alloh uchun aytadi", dedi. Ya'ni Umar roziyallohu anhu qo'lladi. Shunda Abu Bakr roziyallohu az Davsi degan kishini bor dedi, bayroq olib kelgan qo'lidan dedi. Sa'd ibn Xolid to'ldik jo'natdilar. U bordida Sa'dga aytdiki, bayroqni qaytarar ekansiz dedi. Amirlikdan bo'shatilibsiz dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu shunday dedi deganda, endi bu sahobalardagi ixlosni qarangda. Bu kishi berdida va biling, guvoh bo'ling va xalifaga ham aytingki dedi, Allohga qasamki, men Abu Bakr Siddiqni bayroqlasi jang qilaman dedi. Men u kishining itoatida boraman dedi va men Allohga o'zimni jonim tikib qo'yganman dedilar. So'ngra Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Amr ibn Os roziyallohu anhuni ham bir qo'shinga amir qildilar. Amr ibn Os roziyallohu anhu. Lekin endi butun umumiy qo'shinga, butun harbiy qo'shinlarning ustidan Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu Aminul Umma mana bu ummat amonatlarini umumiy bosh qo'mondon qilgan edilar. Butun hamma qo'shinlar ustidan, hamma guruhlar ustidan. Amr ibn Os esa endi bir toifa guruhga qilgan edilar, bitta qo'shinga qilgan edilar. Amir ibn Os roziyallohu anhu Umar ibn Hattob oldiga keldida va aytdiki: "Ey Umar, sen deyapti meni dushmanlarning ustidan bo'lgan shiddatimni bilasan. Va hamda deyapti jangdagi meni mahoratimni bilasan, sabrimni bilasan. Shuning uchun deyapti bor nima bilan gaplashib ko'rgin deyapti. Abu Bakr Siddiq bilan gaplashib ko'rchi, balki meni deyapti boshqa mo'ndan qilar deyapti. Butun nimalar ustidan Abu Bakr ustidan meni amir qilar balkim deyapti. Shunda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytdilarki, ya'ni buni sababi deyapti Men deyapti, Abu Ubaydani deyapti, payg'ambar alayhisolamning huzuridagi manzilatini bilaman deyapti. Obro'si bor inson deyapti. Lekin men deyapti, jangda meni qo'lim bilan shon fath bo'lishini xohlayman deyapti. Meni qo'lim bilan shu yurtlar fath bo'lsa-ki, shunga deyapti, men shu nimani xohlayapman, qo'mondonlikni xohlayapman dedilar. Umar roziyallohu anhu aytdilarki, sen aytgan gaplarni men yolg'on ham deya olmayman dedi. Chunki sen haqiqatda sen shijoatli insonsan, haqiqatan botir insonsan, jangdan qochmas insonsan. Lekin men sen aytgan gapni ayta olmayman Abu Bakrga dedi. Chunki dedi u Abu Ubayda sendan ko'ra afzalroqdir. Sendan ko'ra islomda oldinroq qabul qilgan, sendan ko'ra xizmati ko'proq bo'lgan. Eskidan bu eski musulmonlardan sendan ko'ra qarang, bu yerda ham farqlilik. O'tgangi darsda ham aytib o'tdik-ki, eski muhojir, yangi muhojirlar orasida farq bo'lgan oldinlari ham. Islomda uni ham har xil bo'ladi. Ya'ni darajasi farqli bo'ladi. Va qolaversa Abu Ubayda deyapti, payg'ambar islom maqtab aytganki, u bu ummat omonatdori degan dedi. Shunda Amr ibn Os aytdiki, "Ey Umar, men uni ustida vali bo'lib qolsam, boshqa bo'lib qolsam, uni daraja tushadi degan emas-ku" dedi. Deganda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytdiki, "Senga voy bo'lsin ey Amr, sen riyosatni xohlayapsanmi? Sen boshchilikni xohlayapsanmi? Boshliqlikda sen xohlayapsan, mansabni sen xohlayapsan" dedilar. "Sen faqatgina oxiratning sharafini talab qilgin, Allohdan taqvo qilgin, Allohning yuzini istagin" dedilar. Deganda, "Ish siz aytganingizdek" dedi. "Faqatgina men shu Shomni fath qilishni xohlagandim, xolos" dedilar. So'ngra Abu Bakr roziyallohu ularni buyurdilar, ya'ni safarga chiqishlikka buyurdilar. Va Amr ibn As roziyallohu ham mana safarga chiqishlikka buyurdi va unga ana shu Makkaliklarni ham qo'shib bergan Banu Kilob, Toy, Havozon, Saqif qabilalari ham ularga qo'shilgan. Muhojir ansorlar esa orqada qolganki, ular Abu Ubayd ibn Jarroh bilan bir kundan keyin safarga chiqishi kerak bo'lgan. Birinchi bo'lib Amr ibn Oslarni jo'natyapti Falastin tarafga. So'ngra mana bu o'rinda endi Amr ibn As roziyallohu anhu ga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vasiyat qiladi. Mashhur vasiyatlari va mana bu vasiyat to qiyomatgacha bo'lgan ommatan barcha mujohidlarga va xossatan mujohidlar ustida bo'lgan amirlarga, qo'mondonlarga tegishli bo'lgan vasiyatdir. Abu Darda roziyallohu anhu aytadiki, men Amr ibn Os roziyallohu anhu ni qo'shinini ichida edim. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uni kuzatayotib shunday vasiyat qilganliklarini eshitdim dedi. Abu Bakr Siddiq mana shunday dedilar. Ey Amr ibn Os, Allohdan taqvo qilgin. Oshkora holatingda ham, maxfiy holatingda ham va namozlaringda va duolaringda Allohdan hayo qilgin. Zero u zot seni amallaringda ko'rib turadi. Va sen darhaqiqat ko'rdingki, men sendan ko'ra abzarro insonlar, sendan ko'ra oldinroq islomda islomni qabul qilgan insonlar bor bo'lib turib, seni men ular ustidan amir qildim. Mana bu qo'shin ichida. Ya'ni Amr ibn Os u amir bo'lgan qo'shin ichida bu kishidan oldinroq islom kirganlar ham bor edi. Va dedilar, amallaringni endi oxirat uchun qilgin va hamda Alloh taoloning yuzini xohlagin amallaring bilan va sen o'zingni qo'l osting deganlarga mehribon ota bo'lgin. ularga yumshoq muomalada bo'lgin va albatta ularda orasida zaiflar borki, shu sababli sen yo'lda ham ularni mashaqqatga duchor qilmagin. Va Alloh subhanahu va taolo o'z diniga albatta yordam berguvchidirki, boshqa dinlar ustidan g'olib bo'lishi uchun, garchi mushriklar buni karih ko'rsa ham. Va yana ey Amir, agar sen qo'shning bilan ketayotgan vaqtingda sen Yazid, Rabi'a va Shurahbil sendan oldingilar yurgan yo'ldan yurmagin, balki sen Iliya yo'llari bilan yurgin, to Falastin yerlariga yetguningacha. va sen o'zingni razvedka guruhingni, razvedka guruhingni oldiga qo'yginki, ular u oldindan dushmanlarda tarassut qilib ketsin, dushmanlarning holatlaridan xabar topib ketsin, tarassut qilib ketsin, dushmanlarning holatlaridan xabar topib ketsin. Va shuningdek yana sen o'zingni shunday bir xabar bilib keladigan choparlaringni deyapti, Abu Ubayda yubor turginki, Abu Ubaydan xabarni bilib turgin. Abu Ubaydan boshqa tarafga jo'natmoqchi bo'ladi-da, deb bo'ladi. Suriya, Iordaniya, Suriya taraflariga. Agar endi deyapti u Abu Ubayda dushmanlardan zafar topgan holatda bo'ladigan bo'lsa, sen Falastindagilar bilan jang qilavergin. Agar endi u deyapti askar xohlaydigan bo'lsa bilan jang qilavergin. Agar endi u deyapti askar xohlaydigan bo'lsa Abu Ubayda. Abu Ubaydaga deyapti bir qo'shin orqasidan qo'shin, ya'ni qo'shimcha kuchlar jo'natib turgan unga, yordam kuchlarini jo'natib turgan dedilar. Va oldinga Sahal ibn Amirni, Ikrima ibn Abu Jahlni, Xoris ibn Hisom, Said ibn Xolidlarni oldinga qo'ygan dedi. Ularni yonlaringa olgan. Va hamda sen o'zing jangda suskashlik bo'lishidan, zaif bo'lib ehtiyotda bo'lgin va hamda o'zingdan ya'ni shunday fikr kelib qolishidan taqvo qilginki, meni Abu Bakr Siddiq meni u oldiga dushmanlarda oldiga qo'yib qo'ydi, vaholanki meni kuchim zaif edi. kuchli kuchli dushmanlarni qarshisiga meni qo'yib qo'ydi degan tushuncha qalbingga kelib qolmasin, xayolingga kelib qolmasin dedi. Va yana ey Amir, bilasanki sen mana ko'plagan janglarda, ko'plagan o'rinlarda biz bizdan ko'ra bir qancha marotaba ko'proq bo'lgan dushmanlar bilan yo'liqqanmiz. Va mana shu dushmanlarning ustimizda ustidan Allohning izni bilan, Allohni bergan nusrati bilan ular ustidan g'alaba qozonganmiz. Va yana bilasanki mana Hunayn kunini ham ko'rgansan, biz sonimiz ko'p edi, lekin biz ana shu kun mag'lub bo'ldik, ya'ni sonimizga ishonganimiz uchun deyapti. Mana bu narsalarni sen o'zingni ham ko'rgansan. Demak, shunga ko'ra sen faqat Allohga tavakkul qilgin. G'alaba bu sondan emas bu narsa. Tayyorga u tayyorgarlik qilamiz, tavakkulni Alloh subhanahu va taologa qilamiz. Va yana bilginki, ey Amir, sen bilan birgalikda Najd ahlidan bo'lgan muhojir ansonlar bor. seni safingda. Ularni sen ikrom qilgin, ularda haqlarini bilgin va ularni ustidan o'zingni sultonliging bilan faxrlanmagin va senga shayton shunday fikr olib kelmasinki, Abu Bakr meni bularni ustidan vali qilib qo'ydi bu muhojir ansorlar ustidan. Demak, men bularda eng afzaliman deb o'ylab qolmagin va yana sen nafsing seni aldab qo'yishigidan ehtiyotda bo'lgin. Sen ularni bittasi bo'lgin. Ular bilan bir xil inson bo'lgin sen va ular bilan o'zing xohlagan ishlarda mashvara qilgin. Namoz, namozga vasiyat qilaman. Namozga e'tiborli bo'linglar dedi. Va namozga azon aytirgin namoz vaqti kirgan vaqtda va namozni sen deyapti askarlaringga eshitiradigan azonda aytirmasdan turib o'zing yoki o'qib yubormagin. shunday azon ayttirginki askarlaring eshitsin. So'ngra deyapti, sen o'zing namozgohga chiqib namozni o'qing, sen bilan rag'bat qilganlar bilan birga. Endi namozni o'zlari alohida o'qiydiganlarga ham ularga ham indamaganki, u ham joiz bo'laveradi dedi. Chunki mashaqqatda yo'lda jihodda inson chachashligi mumkin dedilar. <clears throat> Va dushmaningdan ehtiyot bo'linglar. namozdali chog'laringizda ham boshqa paytlarda ham dushmandan xushyor bo'lib turinglarki va doim ribotga odam qo'yinglar. Va sen deyapti, doim o'zingni safdoshlaring bilan, askarlaring holatlardan sog'liqlaridan, ularda holatlarini o'rganib chiqib turgin. ularni holatlarini bilib turgin va do'stlaring bilan, ashoblaring bilan tunlarda o'zi o'tirishingni uzaytirgin. tunlar uzoq o'tirgan askarlaring bilan va hamda ular orasida turgin ular bilan o'tirgin va hamda ular sirlarini bir birlarga ochib yormagin, ayblarni ochib tashlamagin va Alloh taolodan taqvo qilgin dushmanga yo'liqqan vaqtingda. Agar birodarlaringa vaz nasihat qiladigan bo'lsang, qisqa qilgin. Va agar endi sen o'zingni o'g'nadigan bo'lsang, o'zingni taqvo qilib turib, o'zingni salohiyatli qilsang, shunda Alloh seni askarlaringni salohiyatli qilib beradi. Va bilginki, imom qiyomat kunida askarlari haqida, o'zini qo'l ostidagilar haqida, qilgan ishlari haqida va bilgan ishlari haqida, bilgan ma'lumotlari haqida Alloh huzurida yakka turgan holatda javob beradi, deyapti. Shuning uchun sen xiyonat qilishdan taqvo qilgin. Ular senga o'zlarini ishonib topshiryaptilar, o'zini jonlarini hatto ishonib topshiryaptilar. Sen ularga xiyonat qilishdan ehtiyotda bo'lginki, sen ular haqida bilgan va qilgan ishlaring haqida albatta qiyomatda Allohga yakka holatda hisobot berasan, deyapti. Va darhaqiqat men seni mana ko'plagan mana qo'shinlar ustidan amir qilyapman. Buni mas'uliyatini his qilgin. Sen ularga mehribon, rahimli ota kabi bo'lgin va askarlaringni yana aytamanki, har sayrda, har bir yerga tushganinglarda, qo'nin topganlarda ularning holatlaridan xabar olib turgin. Ya'ni ularda orasi kasallari bo'lishi mumkin, boshqa holatlari bo'lishi mumkin, jangga yaroqli, yaroqsiz bo'lib qolganlar bo'lishi mumkin, ularning holatlaridan xabar olib turgin va oldinga razvedka guruhlarini qo'yib olgin, deyapti. Ha, razvedka guruhlarini albatta oldinga qo'yib olginki, ular oldindan senga xabarlar berib yursin. Va orqaga qo'shinni orqasiga o'zing rozi bo'lgan insonlarni qo'ygin. Agar endi dushmaninglarni ko'radigan bo'lsanglar, sabr qiling va ulardan deyapti, orqaga chekinmagin. Mana bu narsa deyapti, sen dushmaningni qarshisida mustahkam turib berishing senga faxr bo'ladi. Keyinchalik buni deyapti, faxr bilan buni narsani zikr qilasizlar. Alloh yo'lida sobit qadam turib berishing bu kishiga faxr keltiradi. Va Qur'on tilovatini lozim tutinglar. va jahiliyat zikrlaridan sheriklaringni qaytargan ashablaringni. Jahiliyat vaqtidagi narsalarni eslashmasin. Mana bu narsa iymonlarga xalaqit beradi deyapti. Va qolaversa jaholat paytidagi holatlarni eslasalar, chunki arablarni bilasizlar, bir-biri bilan badiylik bo'lgan, bir-biri bilan nima qilishgan? bu yerda tilida aytsa badiylik, ya'ni bir-biri bilan jang qilib, bir-biri bilan dushmanlik qilishgan qabilalar. Shu narsalarni eslasanglar deyapti, bir-biriga u narsa adovatni qo'yadi deyapti. Shuning uchun deyapti ularga jahiliyat vaqtlarini eslatmagin. Va sen Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo maqtagan yetakchi qo'mondonlardan, ayyimalardan, imomlardan bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo maqtagan ediki, ishlarimizga shunday hidoyat qiladigan, shunday imomlarni qilganmizki deb Alloh taolo, ya'ni oldin Alloh subhanahu va taolo oldingi imomlarni maqtagan edi. <clears throat> Mana shunday yetakchi imomlardan hidoyat yo'llariga boshlaydigan imomlardan bo'lgan dedilar. So'ngra Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Amr ibn Osga mana shu vasiyatlarni qilib nihoyaladilar, tugatdilar va uni oldida Abu Ubayda ibn Jarroh ham bor edi. So'ngra bularni aytdilarki, Allohning barakati bilan yuringlar, dushmaninglarga qarshi jang qilinglar. Men sizlarga Allohga taqvo qilishga vasiyat qilaman va kimki Alloh diniga yordam bersa, albatta Alloh taolo unga yordam beradi. Bismillah, ketinglar, harakat qilinglar dedilar va ularni kuzatib yordilar. Ya'ni ular bu yerda bir ma'lumotni ham keltiryapti. Shu Amir ibn Osti qo'l ostida 9000 ta askar bilan yo'lga chiqib ketishgan ekan Falastin tarafga. So'ngra ulardan keyin bir kundan keyin yana bir qancha bayroqlar tikdilarda va ularni Abu Bayda ibn Jarrohga topshirdilar. Va uni uni ham ana shu qo'shin ustidan amir qildi, aytib o'tganimizdek butun qo'shinlar ustidan ham amir qildi. O'zidan oldin ketganlar ustidan ham va hozirgi shu o'zida turgan qo'shin ustidan ham u oldindan jo'nab ketgan-ku boyagi Robiya ibn Omir, ularning ustidan ham hammasining ustidan bu kishini asosiy qo'mondan qildilar. So'ngra unga ham aytdilarki, "Ey bu ummatning omonatlari, siz deyapti, hozirgina Amr ibn Osga kechagina aytgan nasihatlarimni siz kecha eshitdingiz deyapti. Mana shu vasiyatlarim sizga ham tegishlidir" dedilar. So'ngra u kishi ham musulmonlar bilan haylashdilar. So'ngra u kishini jo'natib yubordilar, Abu Bakr roziyallohu anhu. Undan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu endi mashhur qo'mondon, qo'mondonlarni qo'mondoni Xolid ibn Validni chaqirdilar. Allohni qilichi Xolid ibn Valid chaqirdilar va unga ham bayroq tikdilar va u kishini o'zi payg'ambar vasallamdan u kishiga qolgan bayrog'i ham bor edi, deyapti. Muhammad al islomni ham Muhammad al islomni o'zini bayrog'i Xolid Validda turardi deyapti. Mana shu bayroq ham bu kishiga qolgan edi. Va bu kishini ham bir qancha kishilarni ustidan qo'mondan qildilar va ularning ichida payg'ambar al-Islom bilan jihod qilganlar bor edi deyapti. Ya'ni mashhur-mashhur sahobalarda ham buni qo'l bo'ldi Xolid ibn qo'l ostida. So'ngra bu kishiga aytdiki: "Ey Xolid, ey Abu Sulaymon, siz deyapti mana bu qo'shinlaring bilan sen Iroq yurtlarini qasd qilgin, Fors yurtlariga borgin" dedilar. va Alloh taolodan senga g'alaba berishligini Allohdan so'rab qolaman dedilarda, ularni ham jo'natib yubordilar. So'ngra Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu g'amga tushib qoldilar. Bular jo'natganlardan keyin u kishida g'amginlik paydo bo'ldilar. Ya'ni xavotir olyaptilar. Bularni jo'natdilar u qalbarda xavotir bor. Siqilib qoldilar. Shunda Usmon roziyallohu anhu mana bu g'amni ko'rdilarda, Ey Abu Bakr Siddiq, nimaga g'amgansiz?" dedilar. Bu kishi aytdilarki, shu musulmonlarning ishlarida men g'am qilyapman deganlarida, xayr inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo nusrat beradi. Siqilmang deb bu kishini ko'ngillarini ko'tardilar. So'ngra Abu Bakr roziyallohu anhu shu kuni uxladilar. Tushlarida deyapti, bu kishi Amr ibn Osni ko'radida, tushlarida. shunday tush ko'radiki, buni tushunib keyin ertasi kuni Usmon roziyallohu anhu aytib berganda, Usmon roziyallohu shunday ta'bir qiladiki, ya'ni tushida boshda ozgina qiynalishligini, ya'ni tushida shunday holat ko'radiki, boshda musulmonlar ozgina bir qiyinchilikka yo'liqadilar, bosh qattiqroq bir imtihon bo'ladi boshda. Keyin undan keyin bular bir jannat makon yerlarga yerlarga chiqib ketganligini ko'radi tushida. Va buni ular shunday yoyadiki, Abu Bakr Siddiq mana bu tushuni Usmon roziyallohu aytadiki, mana bu narsa deydi Amr ibn Os deydi, boshda bir qatti bir shiddatli jangga yo'liqadi deydi, so'ngra deydi u kishi deydi g'alabalarga inshaalloh yo'liqadi deydi. Shunday deb ta'bir qilishadi ular. Voqidi aytadiki, jahiliyat vaqtida Madinai Munawvaraga dondun, yoq, anjir, ya'ni materiallarni olib keladigan shu savdogarlar bo'lardi deydi. Ya'ni arablarda, shu Yamanlardan bo'lsa, yana boshqa yerlardan arablar kelib turardi deydi. Ular deydi shu Madinaga shu narsalar sotgani, yana boshqa narsalar sotib olgani kelib turgan bir vaqtlarida Abu Bakr roziyallohu mana bu qo'shinlar jo'natayotgan vaqti bo'ladi-da. Bular lekin rumlilarda hamkorlari bo'ladi. Rumlilarda yaxshi ko'radigan xayrixohlari bo'ladi. Mana bu xabarlarni eshitgandan keyin bitta savdogar buni Hayraqilga olib borib yetkazib qo'yadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana bu yerda Amr ibn Oslini mana Abu Baydan roziyallohu anhuni va hamda Xolid ibn Validni jo'natayotgan vaqtida bu bu xabarda eshitdi, unga borib yetkazib qo'ygan bo'ladi-da. Ular qayerga qarab yo'l olganlarga yetkazadi. Shunda Herakl o'zini davlat arboblarini yig'di. darhol oliy shura qildi. O'zini zodagarlarini, qo'mondonlarni, bosh qo'mondonlarini hammalarini yig'dida va ularga aytdiki: "Ey Banasfar, ey Rumlilar, Mana deyat men sizlarni eskitdan beri ogohlantirgan kun keldi dedi. Va mana bu payg'ambarni, Muhammadni ashablari deyapti, sizlar tarafga kelyapti. Ya'ni meni hattoki mana bu taxtimning ostigacha yetib kelishi uchun kelyapti dedi. Va ular deyapti, albatta bilinglarki, bir kunmas bir kun albatta mana bu taxtimni oladi deyapti. Bu ochiq haqiqat bu narsa deyapti. Va deyapti, ular mana bizni kitoblarimizda topgan va'dalar yaqinlashdi deyapti. Va Muhammadning xalifasi Abu Bakr deyapti, mana birin-ketin qo'shinlarni jo'natyapti, ko'ryapsizlar ular bizga yaqinlashib kelyapti dedilar. Deb mana bu gapni aytdilar. Va so'ngra aytdiki, shunday ekan, diniylarni, o'zingizlarni dedi, obro'yingizni, hurmatini hurmatingizni saqlash uchun jang qilinglar dedi. Agar sizlar beparvolik qilsanglar, albatta arablar tez kunlarda bu yerlarda olib qo'yadi dedilar. Deganda qavm yig'lab ketdi. Allohu akbar, qavm yig'layapti. Oliy shora u yerda yig'layapti, qo'mondonlar yig'layapti, uning domlalari, rohiblari yig'layapti, hammalari yig'layapti. Ular qo'rqib ketdilar o'zining taxtdan ketishligidan. Ha, mujohidlar mana bularda boshda umuman hattoki fikrlarga ham keltirmayapti arablarni. Lekin ular bilan bir-ikki yo'liqqandan keyin jayladi, yo'liqqandan keyin ular nima bo'ldi? Mag'lub bo'lishliklarini sezdilar. Va yana qolaversa ular kitoblarda topgan edilar, musulmonlar albatta ular ustidan g'olib bo'lishigini. Bu ochiq haqiqat edi ular. va mujohidlar sababli demak mana shunday oldin tarixda shunchalik katta bir kuchlar yig'lagan edi. Bugungi kunda ham Allohning fazli bilan mana shunday katta-katta nimalar katta-katta davlatlar inshaalloh yig'layapti. Biz balki ko'rmayotgandirmiz unisini. Ular ham maxfiy o'zlari maxfiy shoralarni o'tkazib yig'layotgandir. Va Afg'onistonda, Iroqda, Suriyada bo'layotgan ular ham siqilib yig'layotgandir balkim. Faqat ular uni sir boy berib bildirmaydi-da. Mana bu yerda ham podshoh aytdi darhol "Ey, nima degani bu?" dedi. "Bu yig'ilaganimiz bilsa musulmonlardan uyat bo'ladi. Yig'iladi, yig'ishtiringlar" dedi. "Fikr qilinglar endi" dedilar. "Kelajak ish haqida" dedilar. Ular to'xtatdi yig'idan va aytdiki, "Menga ana shu mana bu xabarni olib kelgan odamni olib kelinglar" dedi. "Boyga savdogarni olib kelinglar" dedi. Va u savdoga olib kelishdi. U savdogar aytdiki, "Qancha kun bo'ldi Madinadan kelganingga?" dedi. "25 kun bo'ldi" dedi. Ha ularga boshliq kim ekan dedi. Musulmonlarda boshlig'i ismlarini menga aytchi dedi. Deganda u aytdiki, Abu Bakr Siddiq degan odam ekan dedi. Va u deyapti, siz shahringizga qo'shinlar birin-ketin jo'natayotgan odam mana shu odam dedi. Shunda u hayrat aytdiki, Abu Bakrni sen o'zing ko'zing bilan ko'rdingmi dedi. Ha, ko'rdim, u kishini hamma ko'rar ekan dedi. Bozorda yurar ekan u kishi dedi. Ya'ni bular podshohlari maxfiy yuradi-ku. teleklari bilan bekinib, yashirinib, qancha tekshirilib, u bozorda yurar ekan deyapti. Mendan ham bitta chopon sotib ol 4 dirhamga deyapti. Shuni ustiga tashladi 2 tele ko'ylak deydi, ko'ylaklari bilan yuribdi deydi. Ya'ni ishton ko'ylak Shu xolos deydi bozorda yuribdi, bozorda oddiy musulmonlar bilan aylanib yuribdi. Ko'rsangiz, biroq aytmasa xalifaligini tanimaysiz ham deyapti. Va deyapti, u kishining shunaqa sifati bor ekanki, xislati bor ekanki, quvvatlilardan zaiflarga haqlarni olib berar ekan. Zolimlardan mazlumlarga olib berar ekan deyapti. U kishini shunaqa adolatli bo'lganligi uchun xalqi ham yaxshi ko'rar ekan dedi. Shunda Hayraql aytdiki, menga uni tavsiflab berdi, sifatini aytib berdi. Rangini, bo'ylini aytib berdi dedi. Deganda u aytdiki, u kishi rangi bug'do rang ekan dedi va tuklar yuzida tuklari ozroq ekan dedilar. Degan Hayraql aytdiki, dinim haqligiga qasamki dedi. Bu dedi Ahmad, bizning kitobimiz Injilda kelgan Ahmad, ya'ni Muhammadning do'sti Abu Bakrdir dedi. Va biz deyapti kitoblarimizni mana shunday topganmiz. U undan keyin deyapti xilofat vaqtda mana shu odam oladi, u xalifa bo'lishligi bizning kitoblarimizda kelgan dedi. Va dedi, bu kishini oldida yana bitta odam bo'lish kerak dedi. U shijoatli sher kabi shijoatli yonida bir kishi bo'lish kerak, bo'yi novchagina dedi. Deganda haligi odam boshqacha bo'lib ketdi. Titrab ketdi-da aytdiki, "Ha, to'g'ri aytdingiz, yonida Umar ibn Hattob degan bitta odam yuradi" dedi. U dedi, "Doim uni yonida yuradi" dedi. deganda Hayraqil aytdiki, "Ha" dedi. "Demak, biz kitobimizni topgan kun keldi. Meni taxtim ketadi." U ular yerda oladi dedi. Lekin men rumlilarga aytdim, bular meni hattoki o'ldirmoqchi bo'ldilar. Bular qabul qilmayapti dedi. lekin bizni taxtimiz baribir ketadi dedi-da, lekin inson haqni bilsa ham, lekin qarang, ba'zan haqni bilsa ham qabul qilmasa ekanda. U aytdiki, savdogarni chiqarib yordida, Rubis degan qo'mondonni chaqirdida, unga javhardan bo'lgan salibni berdi. Javhardan bunga krestni unga berdida, taqib qo'ydida va aytdiki, men seni mana bu qo'shinlarning ustidan umumiy qo'shinlar ustidan bosh qo'mondan qilyapman dedi. Falastindan arablarda deyapti. Arablarni quvib chiqarishlik uchun deyapti, seni jo'natyapman, borgin dedi. Ya'ni yana jangga buyuryapti, qarang bu. Haqni bilib turib. Chunki u Falastin deyapti, shunday yurtki ko'p yaxshiliklari bor bo'lgan yurt. U ulug' qadriyatlar bor u yerda deyapti. Va vahiya izzuna va jahuna va tajuna. U yerda bizning izzatimiz, obro'yimiz, bizning tojimiz deyapti. Bor u yerlarda musulmon arablardan sen himoya qilgin deb ularni jo'natdi. Hop keyingi darsimizda Amr ibn Osni Falastinga yetib borganligi va bular bilan yo'liqishligi haqida o'tamiz inshaalloh. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi sallam. www.sodiqlar.info www